Muislamu anapokuwa mgonjwa kumtembelea ingawa naweza kuzungumza jambo kama utangulizi leo kuwa isiwe hizi ahadith twazisoma lakini tukitizama katika maisha yetu kule kutabikisha na kuyafanya haya tuliofunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam tukawa tutakuwa mbali hakika itakuwa katika kusoma kwetu ni kujikusanyia hoja dhidi yetu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukishasoma maneno kama haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mahimizo kama haya katika mambo mbalimbali ni juu yako sasa muislamu ujibidiishe katika kutenda kazi kufanya amali kwa hiyo tuahimizana kufanyia kazi yale tunayoyasoma ili tukusanye ajiri kubwa hizi alizotutajia mtume sallallahu alayhi wasallam عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع الخرفة هو اسم أو اسم ما يجتنى ويقتطف من الثمر خرفة نجينا لتميك latumika maana yake ni kule kuvuna matunda ambayo tayari yamefikia wakati wa mavuno yake na hapa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man aada maridan mwenye kumtembelea mgonjwa ndugu yake mgonjwa akamtembelea lam yazal fi khurfati aljanna يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض hataacha kuwa katika hali ya mfano wa yule anayechuma matunda ya peponi maadamu yuko kwa mgonjwa huyu hata yarjia mpaka atakapoondoka kwa yule mgonjwa kwa ikafananishwa zile thawabu na ajri anaoipata mwenye kumtembelea mgonjwa ni kama mfano wake mtu aliye katika bustani la peponi akusanya matunda ya peponi kusanya ajri kubwa atakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati unapotoka nyumbani nia yako ni kwenda kumtembelea ndugu yako ambaye ni mgonjwa pale unapoelekea katika kwenda kumtembelea ndugu yako ambaye ni mgonjwa basi waandikiwa thawabu na ajiri nikana huko katika bustani la pepo kukusanya matunda ya peponi na hii ni fadhila kubwa sana na thawabu kubwa sana anayoipata mwenye kuwatembelea wagonjwa والحديث رواه الإمام مسلم وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه المسلم عائدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسيما نمسكي يمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما من أتى أخاه المسلم عائدا mwenye kumjilia ndugu yake Muislamu amtembelea akiwa mgonjwa ayada maanake amekuja hali ya kuwa ndugu yake ni mgonjwa kumtembelea masha fi kharafati aljannati hata yajlisa masha fi kharafati aljanna ay fi bustani aljanna ni kama atembea katika bustani la pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala حتى يجلس mpaka atakapokaa فاذا جلس anapokaa kwa yule mgonjwa ghamarathu rahmatu humfunika yeye rehma za Allah subhanahu wa ta'ala bimaana afunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana ghudwatan صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رواه ابن ماجه ikiwa ni wakati wa asubuhi amekwenda kumtembelea ndugu yake wakati wa asubuhi basi watakuwa ni mwenye, wenye kumuombea dua malaika elfu sabini mpaka aingiliwe na jioni yani Allah atamjaalia malaika elfu sabini kazi yao kumuombea yeye tu waendelea kumwombea mpaka iingie jioni bimaana kuanzia asubuhi mpaka magharibi yeye aombewa dua malaika wamwombea yeye dua na malaika idadi yake mtume anasema sab'una alfa malak wa in kana masaan na ikiwa ni jioni sasa umekwenda wakati wa jioni صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح watamwombea دعاء malaika 70 امتى mpaka asubuhi pambauke ndio limetaja jana lau kama mtu atazingatia hii ajiri kubwa inayopatikana kwa mtu kumtembelea mgonjwa isipokuwa tu si sawa kutamani mwenzako kuwa mgonjwa lakini tungelikimbilia amali hii yani lau kama utakwenda wewe wakati wa asubuhi tukumtembelea yule mgonjwa uko kwenye kheri wewe mpaka jua itakapotua malaika kazi yao kukuombea wewe tu wakuombea kila aina ya kheri unayofikiria na lau kama utakwenda wakati wa jioni kadhalika kuna malaika wamewakilishwa kazi yao kukuombea wewe duaa na sote tofahamu dua ya malaika uzito wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hii fadla Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia juu ya huu umma ili wazidi kuifanya hii amali na kuwahimiza zaidi kuitekeleza amali kama hii ambayo natija yake ni nzuri mno katika kuleta mahaba baina ya waislamu na kuwaondolea huzuni na dhiki wale waliopatwa na mtihani wa maradhi yasikitisha waweza kuona mtu mgonjwa atamani lau kama ndugu zake watampitia tu wamsalimie watu habari hawana wala hawajali na lasikitisha zaidi awe yule mtu ana fadhila juu yako kama kwa mfano mzazi wako au mwalimu wako akashikwa na maradhi shawe habari huyo tukwenda kumtizama mtizamo Allahu musta'an lakini akifa utasikia ah, maskini kweli alikuwa mgonjwa ulikwenda kumtembelea alipokuwa mgonjwa ulimjulia hali hii ni taksir kubwa ambayo iko kwa baadhi yetu kwa ukisikia ndugu yako ni mgonjwa angalia hii ajira unaoipata mbali na kuwa yeye afaidika yule mgonjwa na ile ziara yako kwa kumwombea dua pengine umsomee ruqya huwezi kujua Allah subhanahu wa ta'ala akatakabalia maombi yako juu yake akampa shifa wewe mwenyewe mwenye kuzuru una ajiri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء mwenye kumtembelea mgonjwa hunadi mwenye kunadi kutoka juu mbinguni na wanaoviona wataja huo wasema ni malaika aliyewakilishwa kwa ajili ya kazi hii tu amwambie huyu bwana anayekwenda kumtembelea ndugu yake aliyemgonjwa tibta ay tahurta min adh-dhunubi umetahirika kutokamana na madhambi tibta wa taba mamshaka ay adhuma thawabuka na malipo yako yamekuwa makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watabawwa'ta min aljannati manzilan ay ittakhadta min aljannati daran tanziluha ni kama umejichagulia na kujiwekea nyumba peponi ambayo utaishi ndani yake kwa ana nyumba ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali sahali kabisa kwenda kumtembelea ndugu yako mgonjwa sikia ndugu yako ni mgonjwa kwenda kumtembelea kwa isitokee kuwa pengine katika sehemu ambayo wasoma tulab alilm kawa ndugu yao mgonjwa ukakosa ajiri hii ukajikosesha thawabu nyingi kama hizi atafuta hata mtu ambaye atamchukulia chakula wakati wenzake wala amletee hapati makosa sawa sawa mtembeleeni tizameni anachokihitaji kwa maslahi yako mwenyewe pia kwa ile ajili unaoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wejiangalie upande huo mwanzo mbali na kuwa kuna maslaha makubwa yanayopatikana kwa yule ndugu yako unayemtembelea na kuwa mgonjwa na wewe pia wajikusanyia ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة من عاد مريضا من يكون تنبليه مgonjwa kumzuru mgonjwa خاض في الرحمة أي يدخل في رحمة الله في أول أو من أول ما يخرج من بيته بنية هذه العبادة فلأنا بطوك متنباني كونية هي عبادة كوف يقوى عندكم زور لغياك مغنجوة عندكم تمرين عندكم جريحان لغياك مغنجوة tayari aingia katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala fa idha jalasa indahu akikaa kwa yule ndugu yake mgonjwa pale katika hali ya kumuulizia hali akakaa pale na yeye istanqa fiha ay istaqarra istaqarra fi rahmatillah ndio ashatulizana katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala amezipata kikamilifu rehma za Allah subhanahu wa ta'ala والحديث رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في الترغيب والترهيب kwa kuwazuru wagonjwa ni sababu katika sababu za mtu kujishindia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala akafunikwa na rehma za Allah huwezi kujua kuwa yaweza kuwa sababu ya wewe kurehemewa ukafaulu fi dunia wal akhirah kwa sababu ya ziara moja tu ya kwenda kumtembelea mgonjwa subhanallah kuna kipindi tulivyokuwa masjid ziwani pale kuna akh mmoja alisilimu akawa akihudhuria darasa tukifanya darasa pale akose kuhudhuria darasa na ndio mwanzo mwanzo alikuwa tukisoma ahkamu janaiz wa bid'ah hadi Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi ikawa hatujawahi kupata mmoja katika ndugu zetu wa salafi amefariki akazikwa kisunna wakati ule ndio mwanzo watu waanze kusoma sunna so akha alikuwa akisema pale mimi natamani sana nikifa nizikwe kisunna kijana mara siku moja tumepata habari kuwa amepata ajali amefariki alikuwa dereva ajali akafariki sasa ni kwenda mbio katika kupata ile maiti ili kuosha kuzika nyote mwafahamu kuwa mtu akipata ajali huchukuliwa akapelekwa mochari ikawa wakati mwingine kuna process ndefu mpaka kutolewa ile maiti kwa kuna mambo marefu yanayopitia pale wakati mwingine ucheleweshwa jamaa wakaenda baadhi ya ndugu zetu kwa ajili ya kujulia kule kutolewa kwa maiti kufika pale akawa msimamizi ni muislamu akamwo jamaa wakamwambia kwa kwa uzuri huu ndugu yetu na si sawa kuchelewesha maiti tutakwenda kumzika tuombe tusaidie yuko wapi maiti yenu mali fulani kimfungua yule bwana alivomuona anasema ah ni huyu ah ni huyu toa haraka nakamrisha haraka haraka atolewe mchukueni bwana poleni bwana nendeni nendeni naye so mmoja yuko sema kwani wamjua wewe asema huyu bwana yupeleka pick eh siku moja kulikuwa na harusi ya binti yangu nimemkodisha huyo mimi nimemkodisha yeye kama dereva wa gari aje mzigo lakini nikamwambia basi karibu tule hakula tu alikaa pale akanioshea na vyombo akanifanyia na nini jamaa alikuwa na khidma yani basi tu anaona watu wapata taabu yeye mwenyewe akaingia pale akawasaidia na hakutaka malipo aina yoyote mimi siwezi kusahau ule wema alinifanyia ah moja toka tukaja kuna msikiti fulani pale kuna kumosha karibu na kwao akaja mzee mmoja asema huyu kijana mimi siwezi kumsahau amfanya nini mimi aniambia mzee asema mimi nilikuwa mgonjwa ama hali shahid hakuna hata mtu mmoja mtaani alikuja kunitembelea isipokuwa huyu peke yake huyu peke yake peke yake ndio alikuwa haipiti siku mbili tatu lazima aje anitembelee melazo hospitali pale Makadara aje kunitembelea kunijulia hali yangu angalia kule kufanya wema ambao wewe waweza kuona ni kitu kidogo kunavyowaathiri watu kiasi cha kuwa wako tayari kujitolea wakati wao kwa kile wanachoweza kwa ajili yake mtu kama huu nahsibuhu wallahu hasibuhu min ahli alkhair na yeye ndio ikawa mtu wa kwanza ambaye alizikwa kisunna kabisa mwanzo mpaka mwisho alhamdulillah sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo usidharau amali waweza kuiona ni amali ndogo lakini athari yake katika nafsi ya mtu ikawa ni kubwa mno haswa sisi tunaoita watu katika sunna tunatakikana tuwalinganie watu na akhlaq zetu na tabia zetu sikujaza maalumat mengi wayajua wajua hadithi hii wajua hadithi lakini tukiangalia kwenye amal hamna sufur ukiangalia kwenye akhlaq sallallahu alaihi wasallam kwenye akhlaq vituko mpaka mtu akaja kashindwa sasa hii sunna gani hiyo ukawa utaitukanisha sunna wewe ukawa ni sababu ya watu kuikimbia sunna wakiangalia akhlaq zao kwa hiyo katika mambo kama haya usidharau kuna ajiri kubwa sana ndani yake na ina athari kubwa sana kwa yule unayekwenda kumtembelea na wewe ushatajiwa angalia fadhila ngapi hapa tumezisoma lau kama mtu atazingatia hawezi kuiwacha hii ibada tukufu وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قاعد استقر فيها رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث من فلانية الإنسان الصيف وعن هارون ابن أبي داود قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت يا أبا حمزة إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك صحابة أنس بن مالك alikuwa mgonjwa harun ibn abi daud katika tabi'in wakaenda kumtembelea sahaba Anas radhiyallahu anhu kisha akamwambia huku nakoishi ni mbali lakini sisi tutamani lau kama tutakuja mara nyingi kukutembelea sababu wampenda ni sahaba katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu Anas aliposikia yale maneno farafa'a rasahu faqal akanyanyua kichwa chake akasema sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin ya'udu maridan nimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mtu yoyote anapomtembelea mgonjwa fa inma yakhudhu fi rahmati huyu basi kwa hakika ameingia katika rehma ذا الله سبحانه وتعالى فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة akikaa kwa yule بس basi hufunikwa na rehma za Allah subhanahu قال فقلت يا رسول الله هذا للصحيح الذي يعود المريض فالمريض ما له أنا سكسيما nikamwambia ya rasulullah hizi thawabu hizi na ajiri hii kubwa aipata yule anayekwenda kumtembelea mgonjwa na yule mgonjwa ana nini yani ana malipo gani mbele ya Allah qala tuhattu anhu dhunubuhu rawahu al-imam Ahmad hufutiwa madhambi yake kwa yale maradhi yaliyompata hufutiwa madhambi yake قال الشيخ حفظه الله ماليزيا الشيخ سيما والاحاديث في هذا المعنى كثيرة حديث ambazo zimekuja kwa maana haya tuliyotaja ni nyingi sana فانظر هذا الثواب العظيم المترتب على إحسان المسلم لأخيه المريض بعيادته لمؤانسته والدعاء له أسمى هبو تزامه malipo haya makubwa yanayopatikana kwa kumfanyia wema Muislamu kumfanyia ndugu yake Muislamu wema aliyemgonjwa kwa kumzuru na kumpumbaza na kumwombea dua وحق على من سمع هذه الأحاديث أن يجعل لنفسه نصيبا من هذا الإحسان liyafuza bihadha thawab na ni haki juu ya kila anayesikia hadithi hizi anayesikia maneno haya awe atajijaalia katika nafsi yake nasibu ya wakati ili apate kujiwekea nasibu ya huu wema apate kujishindia na kufaulu na malipo haya makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na haingii akilini kwa mtu ambaye wafahamu dini yake asikie maneno kama haya mazuri na ajiri kubwa kama hii aliyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kisha amali kama hii awe mbali nayo awe atakuwa mbali na wema kama huu kwa anasikia maneno kama haya mazuri atakikana ajibidishe katika kutafuta ile ajira ashindane katika kutafuta ile ajira si asikiza ah mashaallah thawabu nyingi sana lakini ukija katika kufanya amali na vitendo yuko mbali hapa atakuingia kwenye makosa ajikosesha ajiri kubwa ambao kesho atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutomtembelea ndugu yake Muislamu kwa sababu ni haki yake ni haki ambayo atakikana umtekelezee ndugu yako Muislamu kama tutakavyoona katika hadithi inayofuata ambayo tutaisoma insha Allah katika kikao kitakachokuja inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm alqiyama ya ibna adama maridtu falam ta'udni tutakuja kuieleza hii hadithi insha Allah kuonyesha ule uzito kwa hili jambo ni kuwa mpaka utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ndugu yako aliyekuwa mgonjwa kisha hukwenda kumtembelea utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kusi jambo dogo sallallahu tawfiqa wassadad naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik